D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. An haut eng Geschicht iwwer Léift, Räichtum an Erfolleg. Eng Fra koum aus hirem Haus, wéi si dräi eeler Hären mat laange wäisse Bäert gesouch, déi virun hirem Haus souzen. Si huet se net erkannt an huet se gefrot, Ech mengen net, dass ech iech kennen, mee ech denken, dass dir sécher hongreg sidd. Kommt da ran an iesst eppes. Ass äre Mann dann doheem? hu si gefrot. Nee, äntwert d'Fra, en ass fort. Jo, da komme mer net eran. huet, hu si geäntwert, dat geet net. Owes dunn, wéi hirer Mann heem koum, huet si him erzielt, wat geschitt war. So hinnen, dass ech elo hei heem sinn an dass déi eeler Hären erakomme kënnen. Dat huet se dann och gemaach. Mir ginn awer net zesummen an d'Haus eran, soten si. A firwat net? huet d'Fra gefrot. Ee vun den eeleren Hären huet dunn erkläert, Säin Numm dohannen ass Räichtum an huet op ee vu senge Frënn gewisen, an hien ass Erfolleg, an ech sinn d'Léift. An elo gitt zréck a berot mat ärem Mann, wie vun eis an d'Haus erakomme soll. D'Fra ass dunn an d'Haus gaangen an huet hirem Mann et verzielt. Hire Mann war immens frou. Wie flott, sot hien, wann et esou ass, da loosse mer de Räichtum alueden. Looss se kommen fir eist Haus mat Räichtum ze fëllen. Mee seng Fra war net domat averstanen. Häerzi, firwat invitéiere mer den Erfolleg net? Hir Schwéiesch hat am aneren Heck vum am aneren Eck vum Haus nogelauschtert. Si koum mat dësem Virschlag, Wier et net besser d'Léift anzelueden? Eist Heem ass da gefëllt mat Léift. Komm, mir lauschteren op eis Schwéiesch, sot de Mann zu der Fra. Géi an invitéier d'Léift, bei eis ze kommen. D'Fra goung eraus an huet déi dräi al Häre gefrot, Wie vun iech ass d'Léift? Kommt dir bei eis, wann ech glift. D'Léift stoung op an ass zum Haus zougaang. Déi aner zwee, also Erfolleg a Räichtum, sinn och opgestan a sinn him nokomm. Iwwerrascht freet d'Fra de Räichtum an den Erfolleg, Ech hat dach nëmmen d'Léift agelueden, firwat kommt dir dann och eran? Zesummen hunn si du g'äntwert, Hätt dir de Räichtum oder den Erfolleg ageluede bei eis ze kommen, wiere mir zwee dobausse bliwwen. Vue dass der awer d'Léift agelueden hutt, gi mir mat, well wou och ëmmer d'Léift geet, do gi mir och. Wou och ëmmer Léift ass, do ass Räichtum an Erfolleg. An ofzeschléissen zu dëser klenger Geschicht iwwer d'Léift e puer. eh, aus zum Thema Sois assuré que l'amour est le secret de la sainte loi de Dieu, la manifestation du miséricordieux, la fontaine d'où s'écoule l'eau spirituelle. L'amour est la douce lumière céleste, le souffle éternel de l'Esprit Saint qui vivifie l'âme humaine. L'amour est la cause de la révélation de Dieu aux hommes, et selon la création divine, le lien vital inhérent à la réalité des choses. L'amour est la voie unique qui assure une félicité véritable dans ce monde et dans l'autre. L'amour est la lumière qui guide dans l'obscurité, le trait d'union vivant qui unit l'homme à Dieu et qui assure le progrès de toute âme éclairée. L'amour est la loi la plus grande qui gouverne ce cycle puissant et divin le pouvoir unique qui lie ensemble les divers éléments de ce monde matériel, la force magnétique suprême qui règle les mouvements des sphères de l'espace de l'espace céleste. Par sa puissance infaillible et illimitée, l'amour révèle les mystères latents dans l'univers. L'amour est l'esprit de vie qui orne le corps de l'humanité le fondateur de la vraie civilisation, dans ce monde mortel et le flot de gloire impérissable, qui se répand sur toute race et nation animée de sentiments élevés. Ech giff dës Sendung gären mengem Papp widmen, deen dës Woch gestuerwen ass. A wéi ëmmer gouf ech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.bahai.lu.